ibrahim nafasi yake katika kizazi chake ndiyo pamepatikana mitume wengi sana anaitwa abulambiya baba wa manabii na kutokamana na imani aliyokuwa nayo na msimamo aliyokuwa nao na jitihada kubwa alizokuwa nazo Allah subhanahu wa ta'ala akamwita kuwa ni umma japo alikuwa ni mtu mmoja lakini alikuwa ni umma na matukio aliyokuwa nayo na yale yaliyomtokea Nabii Ibrahim ni matukio ambayo yanatufundisha sisi tauhidi ya hali ya juu sana na yanatufanya tuwe ni watu wakakamavu tusiokuwa na hofu na wala tusiokuwa na huzuni katika yale tunayokabiliana nayo katika maisha yetu haya ya dini kuna mengi ya kujifunza kwa nabiullahi ibrahima katika kisa hichi Nabiullahi Ibrahima alihama katika miji mbalimbali na hatimaye aliziweka familia zake katika miji miwili. Mji wa kwanza ulikuwa ni Baitul lmaqdas au Baitul Muqaddas, mji wa falestini na kikao chake cha pili au familia yake ya pili ilikuwa katika ardhi ya hijaz makkata almukarama palestin alikuwa sara na mwanaye ishaq na hijazi alikuwa hajar na mwanaye ismaili na akawa nabiullahi ibrahimu alaihi ssalam anazitembelea familia hizi mbili mara atakaa filistini atafanya dawa huko na mara atakaa hijazi na atafanya dawa huko na hivi ni vituo viwili vikubwa na hii ni misikiti miwili mikubwa hatuna haja ya kuelezea Jumla ya mambo yote haya yanahitajia wakati mrefu, na safari zake zilikuwa na mafundisho mengi na mawaidha mengi sana na mazingatio makubwa, lakini mwisho wa safari yake alipokwenda Hijazi na akamkuta mwanaye Ismaili amekuwa anaweza kumsaidia majukumu, anaweza kumsaidia kazi na allah subhanahu wa taala akamwamrisha ajenge msikiti wa makka ikawa nabiullahi ibrahima anafanya kazi yeye na mtoto wake baba anajenga na mtoto wake kibarua wanajenga nyumba ya allah subhanahu wa taala wakati wakiijenga hii nyumba na ujenzi wa nyumba hii ni amali kubwa wakaitumia fursa hiyo kumuomba allah subhanahu wa taala na allah akaipokea dua ya nabiullahi ibrahim alaihi ssalam allah anasema waidh yarfau ibrahimu lqawaid na wakati nabiullahi ibrahima anajenga nyumba ya kaaba anainua zile kuta mijenga msingi ananunua kuta za kaaba katika nyumba ya allah subhanahu wa taala wa ismailu yeye na mwanaye ismail Nabiullah ibrahima Allah alimruzuku watoto wawili wa kiume. Mtoto wake wa kwanza alikuwa ni Ismail mtoto ambaye kwake kulipita visa vingi vyenye faida na mtoto wake wa pili alikuwa ni ishaqa na ishaqa akamzaa yaqubu na yaqubu akawazaa mitume wengi katika bani israil wakatoka kwa yaqubu kwa hivyo wale mitume wote wa bani israila ni kizazi cha nabiullahi ibrahimu alaihi ssalam kwa hiyo allah akasema yeye na mwanaye rabbana taqabbal minna mola wetu tukubalie sisi hii juhudi tunayoifanya ya kuijenga nyumba yako tukubalie sisi amali yetu tunayoifanya na utukubalie maombi yetu innaka anta as-sami'u al-alim hakika wewe Allah subhanahu wa ni mwenye kusikia maombi ya waja wako na ni mjuzi wa hali zao kwa hiyo utatujua sisi ni wakweli au sio wakweli unajua wewe lakini wewe unazijua sisi hali zetu ziko namna gani tukubalie hayo tunayokuomba kisha akamwambia Allah subhanahu wa ta'ala rabbana waj'alna muslimain lak Mola wetu tujalie sisi tuwe ni wanyenyekevu wawili kwako wewe mimi ninayeomba na mwanangu huyu niliye naye katika kazi hii tujalie kuwa ni wanyenyekevu kwako wasikivu na watiifu wenye kufuata amri zako wenye kujiweka mbali na makatazo yako wenye kuisimamia dini yako wa min dhurriyatina sio sisi peke yetu lakini pia na vizazi vyetu watoto na wajukuu na wajukuu na wajukuu na wajukuu wote hivyo utaona kizazi cha nabiullahi ibrahima kilikuwa ni kizazi chema kizazi chenye kheri kwa hiyo na kizazi chetu pia kijalie kiwe ni kizazi cha watoto wanyenyekevu wa arina manasikana tuonyeshe utaratibu wa ibada hii ya haji namna gani hii nyumba tutaitumia katika ibada tukuabudu namna gani lakini watubu alaina tukubalie toba yetu sisi ni wakosefu tuna mengi katika makosa na wewe ndio mwingi wa kusamehe innaka anta tawabu rahim hakika wewe allah subhanahu wa taala ni mwenye kukubali tauba na ni mwenye huruma kwa waja wako hizi haya za mwanzo nabiullahi ibrahima alikuwa na munasaba ambao alimtumia vizuri na mnasaba wenyewe ni kuijenga nyumba ya allah subhanahu wa taala na sisi tumesoma katika sunna kwamba katika miongoni mwa tawassuli mashururi ni kutawassali kwa allah subhanahu wa taala kwa amalun salih kwa amali njema unayoifanya ukamuomba allah kwa ile amali yako unayoifanya usidharau ni amali ulikuwa umekaa wafanya murajaa wa qurani ile ni amali ulikuwa unaswali sunna ile ni amali ulikuwa unafanya askari ile ni amali umetoa sadaka ile ni amali umekuja kufanya usafi msikitini hiyo ni amali itumie nafasi hiyo kumwomba allah subhanahu wa taala ujiombee wewe na uombee kizazi chako kwani wewe utakuwa na furaha gani ikiwa mtu muovu atanasibishwa kwako umuona yule kibaka yule familia ya fulani unasikiaje na unaona haya unaona aibu lakini sio wewe uliyofanya wala wewe huhusiki lakini kunasibishwa kwako kitu kibaya kinakutia huzuni kumuomba allah isuluhishe dhuria yako familia yako manake wewe ukakia kuwa ni mtu mwenye utaja mzuri watu wakimuona mwanao wanakukumbuka wewe inakuwa mwanao ni sababu ya wewe kuombewa dua lakini watu wakimuona mwasla haula wala quwwata ah, katuachia balaa huyu mzee wajisikiaje unaumia kwa hiyo Allah Ibrahim alayhi salam akamuomba Allah na akakiombea kizazi chake akaiombea familia yake katika dua zetu tusizisahau familia zetu usimsahau mkeo hata kama mna magomvi na watoto wako sawa sawa usiwasahau watoto wako halafu usimkatie mwanao tamaa aliyekuwa jeuri anayeweza kuqallibu alqulubi kuzigeuza nyoyo ni Allah subhanahu wa ta'ala kama alifabiti meokota kwa hiyo unapoiombea dua familia yako maana yake unatengeneza utaji wako baada ya kuondoka kwako wewe duniani unaacha watoto wema ajira na malipo utaendelea kuyapata usilazimishe kama zimeisha cha nabiyullah ibrahimu alaihi salam akasema rabbana wab'ath fihim rasula minhum akakiombea dua kizazi akakiombea dua kizazi kitakachotokana na watoto wake kwani ukiweka hapo utafanya kazi kwani mfuko wangu ni betri anawafikishia ujumbe wako lakini sio kuwanasihi tu na kuwafikishia ujumbe wayuallimuhum lkitaba walhikma awe pia anawafundisha kusoma qurani na anawafundisha sunna asiwe mtume analingania tu awe mtume mwalimu sio mwalimu peke yake wayuzakihim awe ni mtume mlezi mtume ambaye atakuwa mubaligh akiwafikishia ujumbe wako uliomtuma mtume ambaye atakuwa ni mwalimu anawafundisha mtume ambaye atakuwa ni mlezi anawalea kuwasimamia utekelezaji wa ibada hizo awalee katika aqida iliyokuwa njema awalee katika tabia iliyokuwa njema كسنجر نعم يتلو عليهم آياتك أن وصميها آياتك يبلغ التبليغ أن وفكشي وجنب الله سوساء قال الله سبحانه وتعالى ونجوى الله مسيما أنا وواعي كل من يناقم تكوف فذكر بالقرآن yakhafu waid sio mtume anayetoa mawaidha tu wayuallimuhum lkitaba awe ni mtume atakayekuwa anawafundisha kitabu Qur'an lakini pia wenye hikma awe ni mtume atakayewafundisha pia hikma atawafundisha sunna halafu wayuzakihi ni mtume mlezi atakayewalea katika aqida wawe ni watu bora atakayewalea katika tabia wawe ni watu bora atakayewalea katika miamala wawe ni watu wenye miamala mizuri baina yao kama watakapokuwa ni mahudari katika imani yao basi pia wawe ni mahudari katika tabia zao tunafahamiana vizuri haya matatu yamekamilisha dawa ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuwa ni mwalimu anawafundisha nendeni mna hiari ya kufanyia kazi mlichokisoma. Hapana, alikuwa mwalimu anawasomesha, kisha anahitaji kuona utekelezaji wa kile walichokisoma. Baadhi ya ahlulilmu akasema wakasema, aliposema Allah kwamba wayuallimuhum alkitaba walhikma hapa kuna التعليم والتطبيق والتنفيذ umesoma jana leo tukuone unabadilika na ndio maana utaona katika ile hadithi ya Abu Huraira walipokuja wale watu kutoka kijijini nguo zao zimechanika wana hali mbaya mtume anahimiza watu watoe masahabu wanamtazama tu kama vile hawamwelewi akazungumza kwa sauti ya ukali watu wajue umuhimu wa kutoa kainuka mtu mmoja akaenda akachukua sadaka yake nyumbani mzigo mpaka unamshinda kunyanyua watu walikuwa ah, tunahimizwa kutoa eh? wakainuka watu wakatoa wakatoa wakatoa manake alikuwa akisomesha anahitaji kuona watu wanabadilika amewapandisha watu safu wamepanga safu lakini anaswalisha akaona kuna mmoja kazidi istakimu huko mmeshasoma nyie mmeshaelewa mbona wao wazidi huko nyuma anaonyoosha safu na wameshaelewa na wanawapanga safu anakagua safu zao hii yote ni katika tarbia, hii yote ni katika malezi, pamoja na kwamba watu wamesoma, lakini watu takiwa wabadilike katika yale wanayosoma. Siku moja Mtume kakaa nyumbani, akapita mtu, asikia kanzu yake inapiga sojua kanzu ikiwa muslim, kanzu gauni, mwejua kansu ya isbari kazi imeguruza su ukitembea tunaisikia alivyopiga vu vu akasikia akamwambia mana anta we nani wewe akamwambia ana abdullah mimi abdullah akamwambia in kunta abdallahi farfa izarak kama wewe ni mja wa allah nyanyua nguo yako jua piga makelele si mnaelewa vizuri kanyanyua nguo yake maana yake ni kwamba si soma alafu nenda ukajue mwenyewe utafanyia kazi ama utaacha basi wewe utakuwa hujasimamia kazi ya mtume muhammad salllah salam soma na mtu anayesoma unamuona anabadilika na unamsaidia kumwombea allah pia fanyeje na huyo sio mnafiki sio mtu mwenye lugha za kuwafukuza watu ni mtu mwenye lugha za kuwavuta watu wakati Umar anaumwa akiwa katika maradhi ya kifo watu wanaingia kumuona kuingia na kutoka mara akaingia kijana kwenda kumuona kuingia yule kijana kwenda kumuona Umar amelala kichwa chake kijana amemuwaga anaondoka Umar akainua macho yake kichwa chake akamuona yule kijana akavaa nguo ndefu kwambia yabunai mwanangu ifa izaraki inua nguo yako inua nguo yako fa hakika kunyanyua kwako nguo wewe anka li ni dalili ya usafi unaijali nguo yako wa atqa na ni dalili kwamba wewe unamwogopa mola wako nyanyua nguo yako na hiyo kwenye maradhi ni kifo sasa mimi niko kwenye sakarati mauti nishughulika na nafsi yangu na ameona munkari mbele yake hii ametoa kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa Nabiyullah Ibrahim alayhi salam akatuombea dua watakaokuja hizo zama za nyuma wapelekee mtume anayetokana na wao atakayewasomea kitabu chako atakayewafundisha qurani na sunna lakini pia atakayewalea katika malezi mazuri katika aqida yao na katika tabia zao na adabu yao innaka anta alazizu lhakim hakika wewe allah ni mwenye nguvu na mwenye hikma na Allah ataipokea dua akatuletea mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na yale aliyoyaomba Nabii Ibrahim akayasimamia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akayasimamia akawasomesha watu akawalingania watu na akawalea watu na watu wakaleleka kama ni katika upande wa ushujaa walijifunza ushujaa kutoka kwa mtume sasa kama ni ukarimu walijifunza ukarimu kutoka kwa nani kwa mtume sasa kama ni huruma wakajifunza huruma kutoka kwa mtume sasa kama ni wema wakajifunza wema kutoka kwa mtume sasa kila jambo kwa mtume masahaba walichukua na kila mmoja alichukua kadri ya uwezo aliokadiriwa na allah subhanahu wa taala lakini watu walichota wakachuma kwenye tabia wakazipata tabia za mtume sallallahu alaihi wasallam kisha Allah akatuambia waman yarghab an millati ibrahima ni yeyote ambaye ataipa mgongo asijali hatupenda atakuuza mila nabullahi ibrahima akaona hana haja yeye kufuata mila ya Ibrahim basi hili jambo haliwi ila man safiha nafsa ila kwa mtu ambaye ameifanya nafsi yake kuwa ni mjinga ni mpumbavu mtu safihi mtu mpuuzi asiyekuwa na maana huyo ndo anayeweza kuiacha mila ya Ibrahim mtu anayekaa mbali na sunna ni mtu safihi kifasiri kwenye Kiswahili ni mtu mpumbavu hujatukana lakini ndio sifa yake mtu asiyekuwa na akili au mtu asiyetaka kuzitumia akili zake vizuri allah amempa uwezo wa akili uwezo wa kufikiri uwezo mzuri wa kuwa na busara alafu yeye asijali matumizi mazuri ya akili yake ni mtu safihi ameyaona yenye manufaa akayaacha yasiyokuwa na manufaa akayabeba anayeacha mila ya ibrahima ni mtu safihi ولقد اصطفيناه في الدنيا إبراهيم تلمشبوه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ما خير إبراهيم لتكتوات ويما سباب إبراهيم هو نويما لا تشبولي ولا الله إذ قال له ربه أسلم wakati mola wake هذه haya ninyenyekeze wake unaelekea unanyenyekeza kujisalimisha kwa nani قال أسلمت لرب العالمين mimi nimejinyenyekeza na kujisalimisha kwa Allah Mola mlezi wa viumbe vyote nimejinyenyekeza kwake nimejisalimisha kwake Allah subhanahu wa ta'ala itqala wa wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub usia huo kujisalimisha kwa Allah Ibrahima akawahusia watoto wake na watoto wake walikuwa nani nani Ismaili na Ishaq kwani walikuwa wanakaa nao pamoja na hapana maana yake yale aliyokuwa akiyafundisha Hijazi ndiyo hayo hayo walikuwa nayafundisha Filistini fahamiana vizuri alisimamisha dawa Filistini na akaisimamisha dawa wapi Hijazi kwa hiyo kizazi chake watoto wake famili yake akawahusia na ule usia ambao aliwahusia watoto wake watoto na wao waliwahusia watoto wao ule usia ambao aliwahusia watoto wake watoto wake na wao waliwahusia watoto wao aliwaambia inna llaha stafa lakum ddini hakika Allah amekuchagulieni dini fahari iliyoje dini ulionayo waliochagua nani Allah usemaje dini iliyochaguliwa na Allah unaweza ukafanisha dini iliyochaguliwa na ibilisi na dini iliyochaguliwa na mizimu dini imechaguliwa na Allah khaliqu samawati wal ardi amekuchagulia wewe dini kwamba wewe ni muislamu haukuomba dua umezaliwa tu mwislamu baba yako mwislamu mama yako mwislamu babu yako mwislamu bibi yako mwislamu hii ni neema kubwa sana lakini watu hawaijali neema hii kwa sababu hawaijui thamani yake wala hawana muda wa kuijua thamani hiyo ya hiyo dini hawana muda huo allah akaujalia usia wa Ibrahima kwa watoto wake ni usia uliopokelewa. Wanangu, Allah amewachagulieni dini, fala tamutunna illa wa antum muslimun, basi msife ila hakikisheni mnakufa mkiwa Waislamu. Lazimianeni na Uislamu mpaka mwisho wa maisha yenu, msiuache Uislamu hata sekunde moja kwamba mi nina muda nitaishi kimagharibi alafu nina muda nitaishi kiislamu wewe ishi kiislamu lailan wa nahara ishi kiislamu tulivyokuona mchana ndivyo uonekane usiku ulivyoonekana kwenye mji wanaokujua ndivyo uonekane katika mji wasiokujua kwa sababu unafanya kwa ajili ya allah subhanahu wa taala allah amekuchagulieni dini kuna mthamini nyie ikiwa watu leo wanathamini walichaguliwa na wazee wao namkumbuka mtu mmoja anaambia mi naishi na mke wangu kwa sababu ni mke wa wazazi wangu yaani ni mke wazazi wangu ndo walionchagulia sio kwamba ninampenda ah, ah. ni mke kwa sababu tu ya heshima ya wazazi wangu naendelea kuishi naye angalia huyu mtu amethamini chaguo la wazazi wake wewe wathamini chaguo la nani Allah subhanahu wa ta'ala watu wangapi leo wanakubali usia unaowashwa na wazee wao wakikafiri usia wakimaasi lakini kwani ah usia wa baba bwana wazee wetu bwana huu usia haufai huu usia una dhulma ndani yake huu usia unavuka mipaka ya Allah ah, hapana ah, shekhe bwana hapana bwana wazazi bwana mtu analinda maasi ya wazazi wake si hawa wazee wetu wanashindwa kuingia kwenye dini kwa sababu ya kuchunga mila ya wazee wao kwani kuna kingine shekhe wazee wetu wametuachia haya jamani ni kweli mnayosema mko sawasawa mia kwa mia lakini hapana bwana watajisikiaje wazee wao waliokusha kufa watajisikiaje hebu nambia wasemaje wewe ambaye Allah amekuchagulia hii dini una fahari kubwa kiasi gani